Meta f'Malta. Niżel ajruplan ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Kien kmieni filgħodu. L-arja kienet għadha pura. U kien għadu d-dlam. Riħ u xita. Ħafna persuni kienu neżlin minn fuq dan l-ajruplan. U magħhom. Ma kien hemm ħadd plief. Serena! Dan kollu seħ ġimilu u minn dakinhar law ġraw ħafna affarijiet lil dawn il-karattri tagħna. Dan huwa l-ħames episodju minn din is-sensiela li ġġib l-isem tal-Aġenzija Naqbdu id f'id u flimkien inkomplu nimxu pass pass ma' dawn il-karattri tagħna biex flimkien ngħixu l-istorja tagħhom. Kosux, kemm jien filosofiku llum. tibdiex vojt u għandek tkun taf li dawk mifrudin issa m'għadhomx ikantaw flimkien iktar. U kieku jisimu lilek ħa ngħidlek jerġgħu jaqduh il-grupp għax tant kemm jogħġobhom leħnek li jagħmlu minn kollox biex ikantaw diska miegħek. Isma', inti hawn m'għandek x'tagħmel dalgħodu għax m'għandix apptitek ta' biżżejjed qabbiżhom li dak it-Taljan dalgħodu. X'Taljan? U hawn dan it-Taljan wieħed mill-cleaners tal-uffiċini. Għal Massimo qed tgħid? U jien naf x'ismu issa aħjar imur iqaxxar dawk il-barbetti minn hemm jaf ekruna li hu. Għal Massimo qed tgħid mela, għax dak għandu l-barbett itwal minn dan il-blokk, u hu biss Taljan. U jekk iddejjaqni ftit ieħor, jien naqtagħhomlu ħa ngħidlek il-barbetti, għax naqbad imqas u f'xagħru ninfex. Iva mela x'għamillek? Idejjaqni! X'injarani, joqgħod jiflini minn fuq s'isfel. X'kien idejqek? Nafek tieħu gost minn etik l-attenzjoni lilek. Imma mhux dak, ja biċċa ta' xiħ u nagħmillu jien. Għadek metlix x'għamillek. Lanqas jilħaq jarani, il-ħin kollu dejjem l-istess diska, Lanqas nilħaq nidħol mill-bib li ma tarax ġie jeżebbeċ u jgħajat. Belle gambe, belle gambe! Ili ngħid dak li għandu bżonnu ċ-ċalien u issa qed nikkonferma. Għala? Biex joqgħod jgħidlek belle gambe? Le, saqajk sbieħ jisom qasba tas-sajd. Naħseb ġejja llum Keri, la għada ma ċempliċ. Jaqbilha ma tiġix ħanejdlek għax la tidħol minn dak il-bib aqta s-serna milla. U ejja, possibbli għadek ma ħfirtilix dwar il-biċċa tal-Afrika, diġa għedlek żbal kien. Żball sabiħ lil min taħseb li titbellaħħa int. Trid tkun altru ġaħan biex titħawwad l-Amerika mal-Afrika ta'. Imma xi tridha tagħmel jekk ħadet żball? Ara, int tgħid li trid, u jien ngħid li rrid. Int taħseb li ma kien żball, imma jien naħseb mod ieħor. End of story! Int għalfejn taħseb li dik ilha ġimgħa ma tiġi l-hawn? Tajt li mhux għax vera ma tiflaħx? Naħseb dil ħaġa għandek raġun, għax il-weekend li għadha ma kienx tidher madura meta morna naraw il-musical. Musical? X'musical hu? Eh, u U le, le, xejn, xejn, xejn. Mhux xejn, xi ħaġa ġara. Bonġu mis manduka. Xin għalodu għodu, erġajt ħbat jaqaw. Jara liħor, trid nisew ukoll inte? Weja mis manduka, kont qed niċċajta. Ħallik miċċajt. Hawnhekk niġu biex naħdmu, u mhux biex niċċajtaw. Mil bajdam dawra serem mid-dera din. Xed? Le, le, xejn, kont qed ngħid lil Serena kemm jixraqlek dak il-ġawhar li għandek m'għonqok Miss Manduka. Grazzi, ġie. Dak iż-żarmuġ tiegħi ġabuli meta kellu jitlaq għall-konferenza Sqallija. Dan il-ġawhar magħmul mill-perli tal-ilma. Bis-serjetà? Mela x'inhu? Insomma, ħallina minn dan kollu. Għandi bżonn l-għajnuna tagħkom. Fiex nistgħu naqduk Miss Manduka? Dalgħodu, ħabta u sabta, ġiet attriċi ġdida mill-aġenzija tagħna. Xejn kbir ta'. Għadha tibda din. Imma bħalma jgħidu, l-ewwel ma tiekol l-għajn. Ħadmet f'xi films minuri u issa ser tieħu sehem f'film ġdid u f'dawn il-ġranet li ġejjin għandha tiffilmja xi xeni f'Malta. Imma ħallina minn dan. Let's get down to business. Serious business! Għandi ħafna mill-cleaners illum bis-sikk u dawk il-cleaners li daħlu għax-xogħol, l-ebda wieħed jew waħda minnhom ma nafdhom għal biċċa xogħol bħal din. U allura intom illum neħħu minn idejkom dak li kontu qed tagħmlu u ħudu ħsieb lil din l-attriċi ġdida. Kif ser neħdu ħsiebha Miss Manduka? Faċli qalbi. Issa ħanġibilkom l-uniformi tal-cleaners u għallum intom ta' parsi parti mill-cleaners. U ta' parsi ġejtom qabda minni biex tassistu lil din l-attriċi f'dak kollu li kollha bżonn. Ser iddum għaw Malta tlet ijiem, iġifieri araw li sakemm iddumu magħha f'wieħed mill-appartamenti tagħna taraw li ma jkun jonqosha xejn. Eh xiex, ġifieri din ser inqogħdu nsajrulha, innaddfulha u ħafna affarijiet bħal dawn? Għalhekk minn dejjem kelli grazzja miegħek dear lilek għax jirnexilek tifimni mal-ewwel. Ara, jiena sejra nġibilkom l-uniformijiet, ilħu lbsuhom għax minn hawn u ftit tal-ħin ieħor inlaqakom ma' din l-attriċi. Tajjeb ukoll, ħallietni bla kliem lili. Proset. L-affarijiet ma jistgħux imorru aħjar milli sejrin. Minn assistenti f'aġenzija tal-films, spiċċajna cleaners ta' biċċa triċi. Sewwa ngħid jien li d-dinja qed tinqeleb! Żul minn nofs sar hemm għax jien ser neqleb lilek. Ara naqra kemm qegħdin sew b'din l-uniformi, qisna qegħdin fi żmien il-pultiera tal-ħadid. Tista' taffordja tbiddilhom daqsxejn ta' Miss Manduka, għandha dawk il-liri kollha? Hi wieqa' feqret ftit. Elsinek għadu lanqas waqaf jgħid minuta minn dalgħodu 'l hawn. Kemm kont aħjar meta int kont għadek l-Afrika. Grazzi ta', ara teħli bolla! U din kemm ser iddum ma tiġi? Diġà ilna siegħa libsin hekk indaħqu n-nisbina, oqgħod studja u agħmel l-O-Levels u ħu l-korsijiet biex imbagħad tispiċċa cleaner. Allura, Mhux xogħol ukoll? Inti hawn trid nindaħħallek rasi f'dak il-bar min jlaqtagħli l-kurżità? Mela ejja u ddejjaqnix. Min hemm jgħaddi? Int qed tilqahom lin-nies? Isek qiegħed fuq il-monti? Fejn qed tarhom in-nies Miss Manduka? Mela jien x'jien? X'għaddejna jew? Kważi. Li rrid ngħid huwa li bħalissa m'hawnx klijenti, aħna biss hawn l-istaff. Ara, jiena ġejt biex ngħidilkom li l-attriċi għadha barra l-uffiċċju Tistenna. Ħa ngħidilha tgħaddi. Make her feel at home. Imbagħad imorru magħha l-appartament u għinuha f'dak kollu li jkollha bżonn. Welcome to our offices, Ronda. Ronda, dan xi semu? Sinjal li joġoba lill-omma? I am the general manager of this agency, Ronda, dear, and I would like to introduce my staff. These are two of my employees. This is fantastic, I'm going to love Malta for sure. Fantastic, eh? And this is the cleaner, Serenata. She cleans the toilets. Always shine like the mirror. Issa nejlu minn sejna dafom it-toilets lil dan jien. Biżejjed ikdimlu biċċa. And she can polish your shoes, miss. Tinqala ħafna biex tiblakka z-zarbun. Jekk mhux se taqtaħ ħajnek ser nimblakka għalek. It's wonderful. This is what I always wanted. Ara Max, issa jinserniħu l-ronda fl-uffiċċju tiegħi. biex infehmha x-xedjul tal-filming u hekk. Int ejja miegħi ħalli tkompli ddawarha mal-uffiċini. U int, Serena, stenna lil Carrie hawn għax daqq tasal biex tfehmha daqsxejn li x-xogħol tagħkom għal dawn it-tlett ijiem se jkollha tagħmlu kollu kemm hu waħidha. Miss Manduca, naħseb aħjar noqgħod jien nistenna lil Carrie ta? Le, Max, tinkwita xejn. Mur ma' Miss Manduca int, lil Carrie issa nistennija jien. U le ma tarax, mhux sew, ħa nistennija jien. Ara, Max, Int agħmel li għedtlek. Ejja miegħi, u lil Kerry tistenniha serena. Issa imxi. Tiegħek għaddiet hux? Ara ħalliha bi kwieta miskina ta' tagħmillix ħajjitha nfern. Isma' minni die, mur għax tkun qed tistennik Miss Manduka u llum trid tkun sofistikat u mingħajr dewmien f'xogħlok għax tinsiex li issa għandna lil Ronda di Rabbit magħna. Għax tinsiex li issa għandna lil Ronda di Rabbit magħna, imma kemm ma nifilħekx. Melissa xogħli huwa li nkompli nistenna lil Kerry hawn waħdi u la tasal dik ix-xbara preparaw irwieħkom. Bonġu Kerry qalbi! Mel int hawn qiegħda? Le, fejn tridni nkun mela? Joħsibni li għatni l-Afrika, eh? Mhux apposta, mhux apposta, veru mhux apposta. U tgħid mhux ser nemnek? Daqs kemm ser nemmen li veru kont ma tiflaħx din il-ġimgħa li għaddiet? Int ma bdejxiex ix-xogħol biex tiskarta lili, mhux għax kont ma tiflaħx, għax biex mort il-musical ma' Max kont tiflaħ. Int kif taf bil-musical? Eh, jien Ġurdin xieħ, Qed taħseb li għax kont bejn sema u ilma ma nafx ġara jew? Jien kollox inkun naf, fimt? Kollox! Max fejn hu? Mhux affarik, jien daqt nitlaq ukoll għax qed hawn biex infehmek ċerta struzzjonijiet. Għal dawn it-tlett ijiem li ġejjin, xogħli u xogħol Max se jkollok tagħmlu int. Waħdi? Iva, waħdek. Għalfejn? Għax jien u Max se nsifru. Se ssifru? Iva se nsifru, sejrin sal-Italja, weħidna. U hemm x'int liebsa? Dik mhux l-uniformi tal-cleaners. Ehm, eh, issa sew, eh, eh, iva, dik ta' tieli mismanduka għax għax se nipparteċipa fis-sfilata tal-kustumi, ser nilbes ta' cleaner u qabel ma mmur eh, nippakja ġejt sabiex nipprova biex nara se nieħu jekk mhux small, medium jew large. Insomma pupa, se nħallik jien għax ma rridx nasallu tard il-Max Narak tliet ijiem oħra pupa. Bye bye! Rajtu, se jsifer magħha u jimmina lija li kellu grazzja miegħi jaħanex li ju. Issa jinsen għamel minn fuq laħallas lu ten euro tickets għal-play u lanqas kellu d-diċenza jgħidli li se jsifer magħha Se nagħmel, se nagħmel. Dak kien episodju ieħor mill-kummedja romantika L-Aġenzija tal-lum episodju numru 5. Wasal il-ħin għal iktar u iktar mumenti komiċi. Fl-episodju tal-lum, stajna nisimgħu lil Charlene tkanta silta mill-kanzunetta Waterloo tal-aba. Bissa mnuni, il-kanzunetta ta' Charlene differenti ħafna minn dik tal-aba. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, Cannot escape Good. Bħalma qedtilkom l-aħħar darba, wara ċertu sigħat nirrikordjaw inkunu għajjejna. U ċertu kliem jibdi jaħlilna iktar mis-soltu. Ħanisimgħu l-iżbal ta' Medlin din id-darba. Ħanejdilha tgħaddi. Make her feel at home. Sorry għax waħrid li. Ejna ġina dwa minn ta' xadina xina tħatlek fija. U bħal Medlin ġrala Charlene. U jien naf xismu issa aħjar muqar Nerġa'. U jien naf x'ismu. U mid-dera, anke Michael ittieħed minnhom. Dan kollu seħ ġimilu, u minn dakinhar law ġraw ħafna affarijiet lil dawn il-karattri tagħna. Da, da. Jien ikolli l-iżbalji tiegħi wkoll bħal kulħadd, u waqt silta minn dan l-episodju infqajt nitħaq. Mela jien x'jien? X'għaddina jew? Kważi. Li rrid ngħid huwa li bħalissa m'hawnx klijenti, aħna biss hawn. Se daħaq xi ħadd jismajt Le, ma nafx. il-ġrat Mhux biex titħaq. Sorry, naħseb. mela irġejd li taxxalina. Okay.